Ռուս-իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի հետ կապված այս ամբողջ պատմությունը, որ ամենից աղմկահարույցն էր անցած շաբաթվա ընթացքում ու շարունակում է այդպիսի մնալ նաև այս օրերին, իր վրա սևեռելով գրեթե ողջ միջազգային հանրության, առանձնապես մեր հայերիս ուշադրությունը, ըստ իս մի բաժակ ջրում առաջացած փոթորիկ է հիշեցնում։ Մենք այնքան ենք վրթովված Մինսկից Բաքու լապշինի արտահանձնման, մարդու ազատ երթևեկության ու խոսքի ազատության միջազգային իրավական նորմերին արմատապես հակասող, ավելին, դրանց կոպիտ ոտնահարման իրողությամբ, որ մեր ուշադրության ցիրից ակամավանել ենք նույն այդ օրերին եվրոպական մայրաքաղաքներից մեկում Բրյուսելում տեղի ունեցած քաղաքական անցուդարձի առանձին մանրամասներ որոնք ամուսված եմ մեզ համար շատ առավել ուշագրավ են, քան լապշինի հետ կապված այդ ողջ պատմությունն է։ Մենք գրեթե անուշադրության ենք մատնել Ադրբեջանի նախագահի այդ օրերին ավելի կոնկրետ Փետրվարի 6-ին Բրյուսել կատարած պաշտոնական այցի որոշ հանգամանքներ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են նաև մեզ հետ արտացոլելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի նկատմամբ Եվրոպական միության իրականում կողմնակալ ադրբեջանամետ դիրքորոշումը։ Այդ է վկայում մասնավորապես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հայտարարությունը, որ նա կատարել է Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպումից հետո նշելով, որ Եվրոպական միությունը շարունակելու է լիակատար աջակցություն ցուցաբերել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերին եւ առաջարկներին, նա միևնույն ժամանակ հակասելով ինքն իրեն, ասել է հետեւյալը. «Մեջբերում եմ, մենք սատարում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը»։ Անշուշտ կարելի է ըմբռնումով մոտենալ Եվրամիության մտահոգությանը, կապված գազամատակարարման խնդրում Ռուսաստանի մենաշնորից ազատվելու եւ այլընտրանքային աղբյուրներ որոնելու հարցում, ինչին միտված էր Ադրբեջանի նախագահի այցը Բրյուսել։ Միթե դարձյալ պարզ չէ, մանավանդ փորձառու եվրոպացի դիվանագետների համար, որ Իլհամ Ալիևի առաջարկած հարավային միջանցքի շնարարության նախագիծն իր ենթատեքստում Բաքվի տխրահրճակ Խավիարային դիվանագիտության հերթական դրսևորում էր կամ ավելի բարձ ասած թաթից թաթ կաշառատության եւս մեկ ցայտուն փորձ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական նկարտումներին Եվրամիության կողմից աջակցության ակնկալիքով բայց դառնանք մեր հիմնական թեմային բլոգեր Լապշինի արտահանձման խնդրին ով է Ալեքսանդր Լապշինը Ծնունդով Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ նախկին Սվերդլոս քաղաքից է, 40 տարեկան։ Որպես բլոգեր հայտնի է Puerto անվամբ։ Ունի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Իսրայելի անձնագրեր։ Արդեն շատ տարիներ ճամփորդում է։ Իր իսկ հավաստմամբ եղել է աշխարհի 122 երկրում եւ տարաբնույթ արկածներ ունեցել ու դատական խնդիրներ, որոնք այնուհետև նկարագրել է Živoy ժուրնալ թարգմանաբար կենթանի հանդես ռուսական համացանցային կայքում։ Երեք տարի զինվորական ծառայություն է անցել Իսրայելում, այդ թվում Գազայի հատվածում եւ Լիբանանի սահմանում։ Երկու անգամ այցելել է Արցախ, ինչի համար նրա անունը մտցվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության կազմած տխրահրշակ սև ցուցակի մեջ։ Իդեպ անցանկալի անձանց այդ ցուցակը ներկայումս ներառում է Արցախ այցելած 623 մարդու, այդ թվում 180 լրագրողի անուն։ Արցախից հետո երկու անգամ այցելել է Բաքու, օգտագործելով Ուկրաինայի քաղաքացու իր անձնագիրը, որի մեջ նրա անունը ուկրաիներեն լեզվի ուղագրությամբ Օտարով է սկսում։ Այսինքն Ալեքսանդրի փոխարեն գրված է Օլեքսանդր, որ երկրում էլ որ ճամփորդել է, Իր ուղեգրական նոթերում նա ընդգծված ցաղր ու ցանակով է ներկայացրել այդ պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ադրբեջանի, անկամ իր հայրենի Իսրայելի, նաև Արցախի իրավապահ գերատեսչությունների, մանավանդ ազգային կամ պետական անվտանգության մարմինների գործունեությունը, մանրամասնելով, թե ինչպես է իրեն հաջողվել այսպես ասած մատի շուրջ ֆռացնել նրանց, շրջանցելով օտարերկրացիների համար սահմանված մուտքի ու ելքի, կեցության, երթևեկության եւ այլ իրավական նորմերը։ Լայնորեն հայտնի է Լապշինի քննադատությունը ռուսաստանցի աստիճանավորների հասցեին, ինչը նրան ազատամիտի փառք ու համբավ է բերել Ռուսաստանի ազատական շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա չնայած Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցերի կապակցությամբ նրա որպես անցանկալի անձի հանդեպ սահմանված արգելանքին եւ այն հանգամանքին, որ դերևս 2011-ին չեղարկվել էր նրա ուկրաինական քաղաքացիությունը, Նա կարողացել է ուկրաինական անձնագրով երկու անգամ հատել այդ երկրի սահմանային հսկիչ անցակետը։ Հետագայում իր հատկապես 2015 թվականի հունիսին կատարած շրջագայության արդյունքներով նա ծաղրալի հոդված է զետեղել իր բլոգում 1.0 հոգուտ Սաշա Լապշինի վերնագրով երգիծանքի թերախ դարձնելով ադրբեջանցի իրավապահներին, սահմանապահներին եւ ընդհանուր առմամբ այդ երկրի իշխող վարչախմբին։ Բլոգեր Լապշինի Արցախյան այցերը, ինչպես ինքն է նկարագրել, նույնպես արկածախնդիր էին։ Ուղեկից ունենալով Երևանցի իր հայ ընկերոջը, նա առաջին անգամ 2011-ի ապրիլին Արցախ մուտք է գործել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների միջև գործող Զաբոխի մաքսային անցակետով, որպես օտարերկրացի զբոսաշրջիկ ընդունված կարգով գրանցվել արտգործնախարարության հյուպատոսական բաժնում, որտեղ հաստատվել համաձայնեցվել են շրջագայության երթուղիներն ու տարածքները։ Սակայն ճամփորդող զույգը, օգտվելով հետագա վերահսկողության բացակայությունից, շատ շուտով անտեսել է առաջադրված սահմանափակումները, ինքնակամ այցելելով սահմանամերձ գոտի եւ տեսալուսանկարահանելով ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ, Արցախյան ազնամարտի տարիներին ազդագրված տարածքների ավերակ բնակավայրեր, պաշտպանական եւ այլ գաղտնի կառույցներ։ Նույն գործողությունները կրկնվել են նաեւ 2012-ի հոկտեմբերին։ Այդ անգամ մուտքն Արցախ նա իրականացրել է Խարվաչարի կողմից որտեղ այդ ժամանակ մաքսային անցակետ տեղադրված չէր դերևս։ Ընդ որում, առանց Ստեփանակերտում արտգործնախարարության հյուպատոսական բաժնում նախապես պարտադիր գրանցվելու։ Այսինքն այդ Սնարցախ կատարվել է անօրինական, առանց իշխանություններին հարկ եղած կարգով իրազեկելու, շրջագայության երթուղիները համաձայնեցնելու, մի խոսքով գործող իրավական նորմերի կամայական խախտումով։ Հարց է ցակում. Ինչ նպատակ էին հետապնդում Լապշինի այցերն Արցախ։ Արդյոք միայն զբոսաշրջային ճանաչողական Առաջին պահ ընդունենք, որ կարծես թե այո, Այդ դեպքում ինչ խնդիրեր նա հետամուտ շրջագայելով հիմնականում մեր ճակատային վայրերում եւ գախտնի տեսալուսանկարահանելով հրաապարակման ոչ ենթակա ռազմական եւ այլ կառույցները, ընդ որում, ինչպես ինքն է հետագայում գրել այդ այսերին նվիրված իր ճամփորդական նոթերում, նկարահանումների էլեկտրոնային կրիչները թաքցնելով ավտոմեքենայի կողմնակի աչքից հեռու տարբեր անկյուններում հնարավոր ստուգումների դեպքում հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների կողմից դրանք շահիտնաբերվելու մտադրությամբ Արդյոք դա չի ուշում, որ զուտ զբոսաշրջիկ բլոգերի ավելորդ հետաքրասիրության արգասիք չէ այդ ամենը։ Արդյոք այդ ամենում արկա չէ հատուկ հանձնարարություն կատարելու գործոնը, անկախ նրանից թե ում կողմից հանձնարարված։ Մանավանդ փաստ է, որ Արցախյան այցերից հետո նա երկու անգամ մեկնել է Բաքու եւ չեմ կարծում, թե նրա անznագրում ուկրաինական հանգի գրված անունը Բարիս Բունի մաստով իրոք մոլորեցրել է ադրբեջանցի սահմանապահներին, թույլ տալով, որ նա Ուկրաինայի քաղաքացի Օլեքսանդր Լապշինը անարգել հատի ռուս-ադրբեջանական սահմանի հսկիչ անցակետ է։ Հետո ինչ որ ինքը Լապշինը առանձնակի ցաղրանքով հենց այդպես է ներկայացնում այդ փաստը։ Հարկ է հալած յուղի տեղ ընդունել։ Հազիվ թե Եվ հիմա մեր հայրենական մամուլը զայնակցելով տարբեր տրամաչափի քաղաքական գործիչներին փոթորկահույս աղմուկ է բարձրացրել լապշինի արտահանձնման կապակցությամբ։ Ինչ խոսք, դույզ նիսկ տարակույս չունեմ։ Արիտն ինքն աղմկահարույց է եւ պետք է աղմկել եւս մեկ անգամ աշխարհում մեկ բացրաձայնելով Մինսկի եւ Բաքվի բռնապետական իշխանությունների կողմից համընդունելի ժողովրդավարական արժեքների կոպիտ ոտնահարման այդ երկրների հակահայտ խորգործակցության մասին։ Այդ ասպարեզում նման իրողություններն առավել քան շատ են։ Իլրում են որոնց ահավասիկ նաև բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Բաքու արտահանձնելու ճճում փաստն է բայց ինչ են նշանակում եւ ինչ արդյունքի կարող են հանգեցնել Բելարուսին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից եւ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս մղելու օտարելու վերաբերյալ Հայաստանի տարբեր քաղաքական հարթակներից ընչող բարձրագույն կոչերը, որոնք ինչ թաքցնեմ հակված եմ ենթադրելու հիմնականում առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների քարոշական թոհուբոյի խնդիր են պարունակում, այսպես ասած, Հռոմի Պապից առավել կաթոլիկ Երևանու ձգտումով։ Արդյոք միթե մենք այնքան էլ հստակ չենք գիտակցում, որ հետխորհրդային տարածքի այդ երկու կառույցներն էլ միաբևեր են եւ անդամ երկրներից յուրաքանչյուրի, այդ թվում Հայաստանի մասնակցությունն այդ կազմակերպություններին ընդամենը մեկ ուղղաձիգ մայրուղի ունի՝ միայն դեպի Մոսկվա։ Երևի թե նման պարագայում են հներն ասել, բոլոր ճանապարհները տանում են Հռոմ։ Զուրջ է Չարենցն ասում, թե աշխարհի կենտրոնը Մոսկովն է, Մոսկովից մեծ քաղաք չի Անկամ նույն այդ մայրուղու ճյուղավորումները, որ ձգում են անդամ երկրների մայրաքաղաքների միջև, դարձյալ ծառայում են տվյալ բևերի քաղաքական ու տնտեսական շահերին, որպես դաշնակցային համերաշխության պատրանքի սնուցման երակներ։ Արդյոք չենք պատկերացնում, որ ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական այդ դաշիկներին անդամակցության կամ անդամությունից օտարման նրբանկատ խնդիրները վճռվում են դարձյալ նույն Մոսկվայում, այլ ոչ անդամ երկրների մայրաքաղաքներում, այդ թվում Երևանում։ Իսկ Մոսկվան լռում է։ Լռում է նաև բլոգեր Լապշինի շուշ ստեղծված աղմուկի պարագայում։ Ելռումն Ռուսաստան-Բելարուս միջպետական անգամ միջգերատեսչական աղմկահարույց հարաբերությունների նշանակում է Մինսկը դեռ պետք է Մոսկվային։ Հետապես պետք է եւ մյուս անդամ երկրների մայրաքաղաքներին, այդ թվում Երևանին։ Այս է հետխորհրդային տարածքի մերօրյա հռոմի վերին կամքը։ Ինչ արած, ցավոք այս է իրավիճակը։ Ֆրանսիացիների ասած, «C'est la vie», այսինքն այսպեսին է կյանքը։ Չեմ կարծում, թե բլոգեր Լապշինի պատճառով արժե ել ավելի բարթացել Հայաստանի արտաքին քաղաքական վիճակը, փոթորիկ առաջացնելով մի բաժակ ջրում։ Մանավանդ Լապշինը Հայաստանի կամ Արցախի քաղաքացին չէ, այսինքն մեր Լապշինը չէ։ Ու կարծում եմ, առանձնակի ոչինչ չի սպառնում նրա կյանքին։ Հազի թե նրան սպառնում է հանրահայտ ճանապարհորդի նահապետ Ջեյմս Կուկի ճակատագիրը, ում հավայան կղզիներում տեղաբնիկ վայրենիները բարիզ բուն իմաստով կերան։ Բաքվում լապշինին հաստատապես չեն ուտի։ Թեկուս մարդակերության դեպքեր այդ երկրում նույնպես արձանագրվել են Սունգայիթի եւ Բաքվի հայերի ջարդերի ժամանակ։ Նրան անշուշտ կհետաքննեն, իրենց ուզած բովանդակության ներողություն կկորզեն, կդատեն եւ ի վերջո սիրահոժար կարտահանձնեն։ Իսրայելի թե Ռուսաստանին էական չէ։ Կարևորը, որպես այդ երկրների նկատմամբ Ադրբեջանի անխաղ բարեկամության արտահայտություն։ Չմոռանանք, Բաքուն դեռ առանձնահատուկ քաղաքական ու ռազմատեխնիկական բնույթի խնդիրներ ունի այդ երկրների աջակցությամբ լուծելու համար։ Բաքվի, որ կրամով ախորժակը Լապշինի համար չէ, Արցախի համար է, որ ոսկորի պես խրվել մնացել է նրա կոկորդում, դառնալով այդ արհեստացին պետության վաղ թե ուշ կործանման պատճառ։